govorili smo, draga moja braćo, o sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, ukazali smo na neke vrline i odlike sunneta i vrline onih koji slijede sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. I veliki su kod Allaha, te barake wa ta'ala, oni koji slijede praksu Allahovog vjerovjesnika, alaihi salatu wasalam. Bileži imam el-Khatib el-Baghdadi u svome dijelu, Tarihu Bagdad, povijest Bagdada, da je imam Malik radijallahu anhu rekao E sunnetu sefinetu Nuhin men rekibeha neđa ومن تخلف عنها غرق sunnet to je lađa Nuha alejhi salam ko se ukrca u tu lađu on je uspio A onaj ko ostane na obali, ne uđe u tu lađu, neće se spasiti, već će se utopiti. I u istinu je istinu rekao imam Malik, da se Allah sminuje imamu Maliku i svim našim učenjacima. Da je sunnet lađa Nuha, ale i salam. Jer u istinu Allah, te barak je o neće primiti od ljudi dijela, osim koja su bila u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Druga djela neće primiti. Ma koliko god ona bila iskrena u ihlasu, neće je Allah džošanu učiniti primljenim osim ako su bila u skladu sa sunnetom. I to je jedan od uvjeta da bi neko djelo bilo primljeno. Pa ko bude htio da zasluži Allahovu dželešanu milost i njegov rahmet Nema drugog puta nego da se uputi putem poslanika sallallahu alejhi ve alaihi wa sallam. Nema drugog puta. I ne smije čovjek sebi dozvoliti nikada da se ismijava i nehajno svata sunnet. Bilo da se radi o velikom sunnetu ili o malom sunnetu. Iako nema veliki i mali sunnet, sve je to sunnet. Nema, kako neki kažu, bitan i nebitan Sunnet da Bog sačuva. Nema u islamu nebitan sunnet. Niti u islamu ima bilo šta što je nebitno. U islamu ima preče od prečeg. No međutim, bitno i nebitno nema u islamu. Nema u islamu, kako kažu neki, plod i ljuska. Pa je spoljašnjost kako se će čovjek oblačiti, kako će izgledati, to je za njih ljuska. A plod je ono što je u srcu, to je pogrešno ono što je u srcu iziđe i pokaže se na čovjekovoj spoljašnosti. Pa ko u srcu ima takvaluk i bogobojaznost, mora se na njegovim udovima i na njegovom jeziku i na njegovom ophođenju pokazati lijep ahlak i lijepo ponašanje. Jer je to plod, jer je to plod takvaluka. Pa smo kazali ko ostavi mali sunnet neki, on će ostaviti i veliki. Jer tako počinje, jer tako počinje gubljenje sunneta. Gubi se dio po dio, jer su to, braćo, karike koje su povezane. Kao jedan lanac koji se veže karika za kariku, pa kada počne otspadati jedna po jedna karika, onda se čovjek ne zaustavi do kraja. Sve to onda smatra nebitnim i sve to onda, je li zanemari. A to se ne smije desiti sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sellem. Kaže imam Zuhri ibn Šihabe Zuhri, jedan veliki islamski učenjak i muhaddis. Kaže, ušao sam jedne prilike u jednu od džamija u Dimešku. Pa sam zatekao Enesa ibn Malika u toj džamiji sjedi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a imame Zuhri je bio iz skupine poznih tabijina. Vidio je Enesa ibn Malika i možda još jednog ashaba, jer je Enes ibn Malik umro relativno kasno, 110. hijđarske godine ili nešto prije toga. Jedan od zadnjih ashaba koji je umro. Ili među zadnjima. Kaže, vidio sam ga da sjedi i da plače pa sam ga upitao šta ti je o ashabu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zbog čega plačeš? Kaže, plačem, nestalo je sunneta. Nema više sunneta. Izgubio se sunnet, zbog toga plačem. Jer zaista, braćo, kada se izgubi sunnet, onda bolje je čovjeku da se izgubi sa lica ove zemlje. Kada nema od koga da nauči sunnet i kada ga neće praktikovati, onda mu je bolje da ga nema. Bolja mu je onda zemaljska utroba nego njena površina. Kaže, plaćem što se izgubio sunnet poslanika, salallahu esalame. Koji to sunnet, braću? Zbog kog to sunneta plaće Enes ibn Malik? Poslušajte. Kaže, u vrijeme Allahovog poslanika, ale i salatu veselam, kada bi jedan od nas stao u saf, spojio bi, kaže, stopalo sa stopalom svoga brata. I koljeno sa koljenom svoga brata, i rame sa ramenom svoga brata. Da saf bude zbijen, potpuno. Enes ibn Malik plaće, u džami bio vjerojatno nakon namaza, kada je vidio šta se radi, plače zbog toga što ljudi ne spajaju stopalo u stopalo. I predaje o spajanju stopalo u stopalo bilježi imam Buharija u svome sahihu od Enesa ibn Malika i Ebu Dardara radijallahu anhu. Da su ashabi u namazu spajali stopalo u stopalo i članak u članak, koljeno u koljeno i tako dalje. I kod Ibnu Huzeime se također nalaze ove predaje u nešto proširenom obliku. Kaže, izgubio se sunnet. U vrijeme poslanika, sallallahu alaihi vselem, tako smo postupali. A kaže da danas nekome tako učiniš, kome, braćo, kome, kome, o kome on to govori? Govori o tabijinima, jer ti ljudi koji su ga vidjeli u džami, oni su tabijini. Dok su jedan put vidjeli Enesa ibn Malika, I bili muslimani kada su ga vidjeli, smatraju se tabinima. Kaže da jednom danas čovjeku tako uradiš, kaže vidio bi ga u safu kao uznemirenu mazgu. Tačno tako kaže. Kao uznemirenu mazgu bi ga vidio. Zbog čega ti približavaš svoje stopalo mome stopalo? Šta ti to hoćeš od mene? Stani u saf i umiri se. Ne, u safu se stoji onako kako su ashabi stojali stopalo u stopalo, koljeno u skoljeno i rame u zame. U vjerodostojim predajama kod Buharije i kod muslima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se daga moja braća obavijestio da će se sunnet gubiti. Da će sunnet, da će se habati i izlaziti iz prakse. Neće ga ljudi praktikovati. Osim kod jedne skupine ljudi. Jedna skupina ljudi će uvijek držati do sunneta. Neće sunnet nikada nestati sav pa da ga nema do jedne određene granice. Doći će vrijeme, kako je naš Selef govorio, da neće niko imati koga pitati šta je, da li je neki postupak sunnet ili nije sunnet. To je pred kraj svijeta. Ali do tada će uvijek jedna skupina biti na istini, držeći se sunneta poslanika, salallahu alaihi wasalame. Kako kaže Allahov poslanik, alaihi salatu wasalamu, hadisu koga bileže Buharija i Muslim, La tezalu ta'ifetum min ummeti vahirine alel haq la yadurruhum men khalafahum hatta yati amrullah jedna skupina od moga umeta će ostati na istini na pravom putu neće im naškoditi oni koji se sa njima razilaze koji o njima ružno govore koji se protiv njih bore neće im naškoditi oni će ostati na istini sve dok ne dođe Allahova dželašanu odredba šta je ovdje Allahova odredba razisli, ovdje se razilaze mu fesiri šta znači, odnosno komentatori hadisa, šta znači Allahova odredba. Neki kažu da je to pojava Deđala, neki kažu da je to izlazak sunca sa zapada, neki kažu da je pojava Isa, neki kažu da je pojava sudnjeg dana i tako dalje, nastupanje sudnjeg dana. Razilaze se. Ali sve to znači ukazuje do pod, pred kraj sudnjega dana. Pa upitali, u jednoj predaji kod imama Ahmeda stoji da su upitali ashabi poslanika sallallahu alaihi sallame, a ko su oni o Allahu poslaniče? Ko su ti ljudi? i gdje su. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, oni su kaže u Beitul Maktisu i u neposrednoj blizini Beitul Beitul Maktisa. To jest znači u Kudusu i u blizini Kudusa. No međutim ova predaja nije vjerodostojna. Ona se jako puno potencira i puno se govori, ali nije vjerodostojna. Ovaj dodatak nije vjerodostojan. Ispravno je da će biti jedna skupina. Možda u islamskom svijetu, možda na kranjem istoku ili kranjem zapadu ili sjeveru ili jugu, Allah zna gdje će ta skupina biti i nije ispravno ograničavati tu skupinu na jedno samo područje. Da će ta skupina boraviti u Bejtul Maktisu ili oko Bejtul Maktisa. Ne. Boravit će na zemlji. Gdje? Ne znamo. Pa molimo Allaha Đelešanu, inša Allahu Teala, da nas učini od te skupine. Zato, draga moja braćo, ko hoće Allahovu Đelešanu u vjeru? Ko hoće istikamet u svojoj vjeri? ustrajnost u svojoj vjeri, neka se drži sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallame. To je ono što će ga spasiti. To je put spasa. Pogledajmo, braćo, prve generacije i pogledajmo njihovu brižnost i pogledajmo njihovu volju i njihov žar za sneđenje sunneta. A pogledajmo naše stanje. Kažite mi, kada bi danas, kojim slučajem Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je došao među nas? Gdje bi smo mi poslanika alaihi salatu wasallam smjestili? U naše kuće. Kako bi neko od nas doveo poslanika sallallahu alaihi wasallam u svoju kuću i gdje bi ga smjestio? Stavio bi ga pred televizor i pred satelitsku antenu, gledaju Allahov poslanić. U kuću koja je puna kipova, slika i tako dalje. E tako bi smo mi mogli dovesti Allahovog poslanika. Sigurno da bi se stidjeli njega. Jer se sve te stvari kose sa njegovim sunnetom, ale i salatu vesana. I sa onim na što on uputio svoj umet. Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, će se izričito zauzimati za ljude koji su mu pokorni i poslušni koji slijede njegov sunnet. Zato je neophodno muslimanu, ako hoće da ima lijepu konačnicu i da na sudnjem danu očekuje da bude u društvu i uz umratu poslanika sallallahu alejhi ve i ashaba da bude onakav kakvi su oni bili i da čini ono što su činili i da se kloni onoga čega su se oni klonuli pa braćo slijedeње sunneta poslanika sallallahu alejhi ve nije u riječima samo i u mevludima i u tevhidima i tako dalje. Nije u tome sleđenje poslanika, ali i salatu veselam. Sleđenje sunneta ima svoj put, ima način, ima korito, ima šablon po kome treba ići. Ne može se izlaziti, ne može se izlaziti mimo, mimo toga. Ne smatra se slijedjenjem sunneta govoriti ja sam pripadnik jehlu sunneta. To je jedan od dijelova ili jedan od segmenata neophodni da bi čovjek bio pripadnik sunneta i da bi slijedio sunnet. Da se smatra da je u dehlu sunneta. Smatrati se u dehlu sunneta, a stiditi se sunneta, to nije slijedjenje sunneta poslanika, sallallahu alaihi sallam. Mi trebamo druge pozivati u našu vjeru, a ne stiditi se naše vjere. Kada klanjamo negdje na, na javnom mjestu, manji smo od makovog zrna. Kada uđemo negdje u državnu nekakvu instituciju i tamo gdje nevjernici vladaju, iman ode u čarapu, nigdje ga više nema, sakrio se. To nije niti ljubav prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, niti slijedjenje tog sunneta. Slijedjenje sunneta jeste čovjek da se ne stidi onoga čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A da ne govorimo o ismijavanju, to nikako ne smije biti. Spominje imam Ethealebi u svome dijelu Ešekva od Ataba ibn Useida kaže bio sam u jednom međlisu u kome je sjedio Ebu Hureyre radijallahu anhu i pričao je hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam pa je spomenuo ka hadis u kome Allahu poslanik alaihi salatu wasallam kaže da će tijelo nevjernika u džahennemu biti veliko i ogromno U nekim se predajama navodi kod muslima da će jahač jahati od ramena do ramena džehenemlije tri dana brzog jahanja. I neće to preći. Pa kaže, kada sam čuo te riječi, rekao sam, e hakan je kun, kaže, je li u istinu istinu govori, hoće li u istinu biti tako? Posumnjao je. Kaže, pa sam legao to veče spavati. Pa sam, kaže, u snu vidio, kaže, kako su se moja usta razvukla i rastegla, velika usta. Jer si kazao tim ustima ružne riječi. Ružne riječi si kazao, da li istinu govori? Kaže, i vidio sam čovjeka koji sjedi iza mene, kaže, i udara me, kaže, u leđa i viče, kaže, etestehziju bi sunnetin nebiji sallallahu alaihi wasallame kaže zar se ismijavaš sa sunnetom Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam ovakva, ovak mati kaže kazna pripada pa kaže pa me udarao po leđima kaže pa mi nikad više u životu nije nampalo da se ismijavam sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wasallame niti da sumnjam u njega وداع الهم يرجى للقصيد وداع الهم Ovo, braćo, naravno, kada se potvrdi vjerodostojnost jednog hadisa, bilo da se radi o riječju, o riječi ili dijelu, kada se potvrdi vjerodostojnost, padaju u vodu riječi svih drugih ljudi. Svih drugih ljudi. Salim ibn Abdillah ibn Omer ibn Khattab, to je unuk Omer ibn Khattaba, sin ibn Omera, je imao običaj govoriti kada mu neko kaže, pa dobro jeste, tako je, ti kažeš da je tako sunnet, ali taj i taj je rekao tako. Pa kaže, sunnetu nebi sallallahu alaihi sallam, e haqqu entu tebe. Kaže, sunnet poslanika alaihi salatu wasallam je prijeći da se slijedi od svega drugog. Kako bideš imam Buharija u svome dijelu, Rafaul Jedejni. Sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam je prijeći da se slijedi od bilo čega drugog. Bileži i spominje imam nevovi u svome dijelu Bustanu la Arifin. U svome dijelu Bustanu la Arifin da je jedan čovjek imao sina koji je bio pokoran Allahu Đelešanu, a on, otac, taj babo je bio nepokornik. Bio je neznalica prelazio je preko Allahovi i Đelešanu granica i smijavao se sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam i njegovim sunnetom. Njegov sin bi išao svaki dan kod svoga profesora i šeha kod koga je učio znanje. Pa kada bi se vratio taj babo, njegov bi ga pitao šta te je to danas poučio šejh. I smijava se taj zločinac sa poučavanjem vjere i sa svojim sinom i sa tim profesorom. Pa kaže, čemu te je te upučio danas šejh? Šta ti je šejh govorio i tako dalje? Jednoga dana sin se vratio i svojim ustima drži mi svak. Pa kaže, šta je to što ti je dao šejh? Šta si to stavio u svoja usta? Pa kaže mi svak, merdatun li rab, matharatun li fem. Zadovoljstvo Allaha Đelešanu i čistoća za usta. Merdatun li rab, Allah je zadovoljan sa mi svakom i matharatun linfem, to je čistoća za usta. Stotinu hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam govori o misvaku. Kako kaže Ibnul Molekin u svome dijelu, holasatu bedril munir. Stotinu hadisa govori o misvaku. U jednom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme toliko mi je propisivan misvak i toliko mi je naređivan misvak da sam se pobojao za svoje zube. Polomiću svoje zube misvakom. A u drugoj predaj, bojao sam se da će mi misvak biti propisan. Da, ti, da će biti naređen kao fard da se koristi. Brojni hadis. Kada je to vidio ovaj babo, ovaj muđrim, kaže, daj, kaže vamo taj misvak. Pa je uzeo taj misvak i stavio ga u svoju stražnicu. Kaže, ovo ne vrijedi nigdje nego ovdje samo šeitanski put i šeitanski način za ismijavanje sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi sallam. Ovo samo mogu i blisi raditi i potomci i blisa. Pa je Allah Želešanu ga iskušao jednom bolešću. Iskušao ga je bolešću da mu se počeo nadimati njegov stomak. Tako devet mjeseci stomak non stop raste. Kada je ušao u deveti mjesec, rodio je jednu malu životinju sa istog mjesta gdje je stavio taj misvak. Rodio je malu životinju poput miša, koja je imala velike rogove i velike uši i dug rep. Pa je došla njegova kćerka starija i bacila jedan veliki kamen na tu životinju i ubila je. Pa je i babo odmah nakon jednog dana umro za tom životinjom. Pogledajte kako Allah te barak je otala kazni čovjeka koji se ismijava sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme još na dunjalu. Prije vatre ahiretske i prije džehennema. A u džehennemu mu onda prestoji prava prava kazna. Ne dozvoljava, braćo moja, uzvišeni Allah te barak je otala da se i koji smijava sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To ne dozvoljava nikome. Bilo da se radi o sunnetu koji je vađib u svome propisu ili koji je mustahab, ne dozvoljava Allah Žešanu da se čovjek s otim ismijava. Nikako. Niti da, da to zanemari i da to smatra nečim malim. Da čovjek smatra da je sitnica da se popuni saf i da se zbije saf. Da čovjek smatra da je sitnica pustiti bradu. Da čovjek smatra da je sitnica misva koristiti misva zasenost. Ništa to nije sitnice. Sve su to velike stvari. Sve je to ono zbog čega uzvišeni Allah te barake utala nagrađuje, obilno nagrađuje svoje robove. Zato, obraćao kada nam dođe hadis od Allahovog vjerovjesnika, alaihi salatu veselam, nemojmo se okrećati drugim riječima, I nemojmo paziti šta govore drugi. Kada se potvrdi ispravnost nekog hadisa i da nije dokinut, tu padaju u vodu sve druge riječi, ru, riječi svih drugih ljudi. Kako bilježi imam Buharija u svome dijelu Refaul Jedejni od Mujahida radijallahu anhu da je rekao od svakoga se prihvataju riječi i vraćaju osim riječi poslanika sallallahu alaihi vseleme one se prihvataju uvijek jer su neprikosnomene uvijek se prihvataju. Zato imam subki kada je pitan o čovjeku koji je čuo hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme i čuo je riječi svoga imama. Pa kaže uzmi riječi svoga imama i otresi ih od zid. Otresi riječi svoga imama od zid i ne pridaj im nikakvu pažnju i vrijednosti nego uzmi hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme. jer su učenjaci i imami su kaže zarobljenici u ruci šerijata oni su zarobljenici u šerijatu a nije šerijat zarobljenik kod imama pa da daju od od šerijata ono koliko žele i šta hoće nego su oni ti koji se moraju povinovati i moraju se pokoriti onome što je došlo onome što je došlo u šerijetu. A svakako da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme taj koji je došao sa ovim vjerozakonikom. Jer oni ashabi, mi nismo zadovoljni da slijedimo osobu. Jer svaki ashab osob nije znao sve. Ima pitanja u kojima ashabi su pogriješili u svojim ičtihadima. To nije uvreda ashaba. To je njima pohvala. To je dokaz da su oni ljudi, a da nisu meleki. To je dokaz da je samo poslanik sallallahu alejhi ve selleme nepogrešiv u pitanjima vjere. Ashabi ponekada nisu neke stvari znali. Omer radijallahu ta'ala anhu kako je došao u sahihu izlazi sa skupinom enhađi, muhađira i ensarija najvećih ashaba, najučenijih ashaba. I kada dolaze do jednog mjesta čuju da u tom mjestu ima kuga. Pa kaže Omer, savjetuje se sa muhađirima i ensarijama šta da učinimo. Da li da nastavimo da uđemo u to mjesto ili da se vratimo? Pa su neki kazali nastavit ćemo, a neki su kazali vratit se. Pa je Omar radijallahu ta'ala anhu vratio se. Pa mu kaže Ebu Ubejde ibn Đarrah, o vladaru pravovjerni, je li ti to bježiš od Allahovog kadera i od Allahove odredbe? Kaže o Ebu Ubejde da je to neko drugi rekao mimo tebe. Ja bježim od Allahove odredbe u Allahovu odredbu. A kuda to čovjek može u stvari pobjeći? Od Allahove odredbe. Nego opet u Allahovu odredbu. Kada je došao u Medinu, pitao je ashabe, zna li neko nešto? Je li čuo od poslanika, sallallahu alaihi sallame, o kugi? Pa kaže Abdurrahman ibn Auf, znam ja. Čuo sam ja poslanika, sallallahu alaihi sallame, da je rekao, kada neko od vas čuje da u jednom mjestu ima kuga, a on van tog mjesta, neka ne ulazi u njega. Znači onako kako je Omer radijallahu anhu postupio. A kada čuje i kada se pojavi u jednom mjestu kuga, a on se nalazi u tom mjestu, neka ne izlazi od tog mjesta do kuga u potpunosti ne prođe i ne nestane. Braćo moja, Omer radijallahu anhu sa najvećim ashabima, niko nije čuo taj hadis. Jesu li znali ashabi sve? Nisu. Svi ashabi su znali sve, jer su ashabi prenijeli vjeru. Kod svi u ashaba je vjera. A nije mnoga sahaba da je znao sav sunnet i da je sve hadise pokupio i svu praksu. Ne. Ibn Omer radijallahu anhu je došao u Basru kada se sreo sa Sadom, kada je vidio Sada da potira po svojim mestvama, pitao ga, kaže, šta to činiš, kakav je to abdest? U vrijeme hilafeta Omera, pa mu kaže Sad, kada se vratiš u Medinu, pitaj svoga babe kakav je ovo abdest. Pa se vratio u Medinu pa je zaboravio pitati svoga oca. Omara radijallahu anhu. U vrijeme, u vrijeme hilafeta Omara radijallahu anhu, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Ibn Omer koji je bio jedan od najžešćih saba u sljeđenju sunneta, ne zna da se potira po mestvama. To je osnovna stvar u taharetu i ibadetima. Abdest, kako se uzima, Ibn Omer to nije poznavao. Pa kada je upitao svoga babu Omera, rekao, jeste, poslanik sallallahu alaihi sallam je dozvolio putniku da potira tri dana i tri noći, a čovjeku koji boravi u svome mjestu boravka dan i noć. Osman radijallahu anhu je u vrijeme svoje, svoga hilafeta, kako bilježi imam muslim u svome sahiju, govorio da čovjek i žena koji imaju odnos treba da se kupa samo onaj ko se u džunu pio iz koga je izišlo sjeme, taj treba da se kupa. Onaj drugi par, ako nije došlo do ejakulacije, ne treba se kupati. To je bilo u prvo vrijeme Islama, bilo tako, pa taj propis dokinut. Osman radijalo Hanu toliko godina prolazi, a on ne zna za taj propis. Ebu Hureyre kaže kada čovjek ustane nakon sabaha, a on džunup ne može taj dan postiti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ustajao u džunup, pa se okupao i postio. U Ramazan. Pa kaže Abu Hurajra to su kaže To je Ajšina specijalizacija. Ona to zna bolje od mene. Pa se vratio sa tog mišljenja kako bilježi imam Ahmed u svome ustadu. Zato je neophodno braćo gledati mišljenja sa koji su se vraćali ashabi. Ashab nešto kaže, pa se nakon toga vrati sa tog mišljenja i prihvati mišljenje većine ashaba. Ibn Omer je govorio kada se žena kupa, mora rasplesti svoje pletenice. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kako vidiš ima muslim, subhanallah. Kupala sam se sa poslanikom sallallahu alaihi vseleme i nije mi naredio da raspletem svoje pletenice. Pogledajte, šta je i takvih primjera? Imaju knjige, braćo, knjiga ima jedna napisana o primjerima o kojima je Ajša prigovarala ashabima i popravljala ashabe i njihove fetve. Ashabi mi nešto govorili i onda je Ajša ih popravljala. I jedan islamski učenjak je sakupio to u jedno dijelo i naveo sve te primjere u kojima Ajša radijallahu ta'ala anha poučava i popravlja saha, ashabe u pitanjima gdje nisu pogodili znači u svome, u svome ičtihadu. No međutim, pored toga, moramo konstatovati i potvrditi da su ashabi bili ljudi koji su se najviše držali sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada bi im nešto došlo od Allahovog poslanika, ale i salatu veselam, ne bi više nakon toga raspravljali. Jedne prilike bileži, kako bileži Abdul Razak u svom Musannefu, da je Abdullah ibn Rawaha pošao prema džamiji. A poslanik, ale i salatu veselam, je bio na mimbaru. Pa su ušli neki ashabi i stojali su u džamiji, nisu sjedili. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: sjednite, sjednite. A Abdullah ibn Rawaha je prolazio pored džamije i čuo je kad je poslanik alejhi salatu ve selam rekao sjednite, pa je sjeo. Na isto mjesto sjeo. Pa kada se je proučio i kamet ustao i ušao u džamiju i klanjao džumu. Slušao je hutbu na polju. Pogledajte, braćo, te preciznosti i te dosljednosti u sljeđenju sunneta. Ja sam čuo da je Allahov poslanik rekao sjednite. Mene više ne zanima. Ja sam stojao, ja sjedam gdje god da bio. E to je braćo sljedeće sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuo sam sjednite i sjedam istog momenta. Kome se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio, ja ne znam. Ja sam to čuo i ja to slijedim. Allahu ta'ala anzalahu wa rasuluhu E zato, braće, samo to slijepo slijedjenje može biti kod sunneta poslanika, sallallahu alaihi sallam, ne kod ljudi. Kod ljudi mi pitamo, što si rekao tako, šta ti je dokaz, i dok se ne razjasne stvari. Ali kada poslanik, sallallahu alaihi sallam, nešto kaže, nema potrebe pitati šta ti je dokaz o Allahov poslaniče. To je jasno ko dan. Jer on, alaihi sallatu sallam, ne govori svojih prohtjeva. Oma jentiku anil hewa juha. On ne govori po svojim nahođenjima, to je samo jasna objava koja mu se obznanjuje. Došao je jedan čovjek i pitao imama Malika radijallahu anhu, imama Medine, kaže, mogu li ja, kaže, obući hrame, kaže, mimo Mikata. Mikat je mjesto gdje se oblače i hrami kada čovjek ide na hađ ili umru. Mogu li ja obući, obući ihram prije mikata? Poslije mikata čovjeku nije dozvoljeno da pređe mikat. Onaj ko pređe mikat, mora se vratiti nazad na mikat po pa obući ihram. Jer je jedan od ruknova mikata da, i hrama da bude od mikata. Pa kaže, mogu li ja obući ihram prije mikata? Kaže, ne, obuci ihram tamo gdje ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam obuko. Kaže, a kakve veze ima ako obučem prije toga? E ovo, braćo, vidimo da se sunnet ljudi koji govore ponavlja kroz generacije. Kad mu kažeš nemoj tako, a kaže kakve veze ima? A smeta li to? Kako neće smetati o Allahov robe kad radiš suprotno onome što je radio poslanik sallallahu alaihi vseleme? Kako neće smetati? Kako neće smetati kako neće štetiti? Jer se ne držiš vjere, već radiš po svojim prohtjevima i po svojim nahođenjima. Pa kaže, a šta smeta da ja to učinim prije mikata? Pa kaže, bojim se za tebe fitneta, iskušenja. Kaže, a kog se ti to iskušenja za mene bojiš? Kaže, bojim se iskušenja koga je Allah te barek je otala spomenuo pri kraju sure Nur, kada kaže فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Neka se kaže pripaze dobro oni koji se suprostavljaju poslanikovoj sallallahu alejhi ve selleme uputi i njegovoj naredbi. Da ih ne snađe kakav fitnet i kakvo iskušenje ili da ih ne zadesi bolna patnja. Složni su svim u fesiri da se ovdje iskušenje u ome ajetu odnosi na iskušenje braća u vjeri. Nije iskušenje u dunjaluku da ga zadesi sitnica nekakva dunjalučka pa čovjek to preboli i ide dalje nego će ga zad, zateći i snaće ga iskušenje u njegovoj vjeri. A to je najteže iskušenje za vjernika. Jer iskušenje dunjalučko se trpi. Dunjaluk dolazi i prolazi. Čovjek neće biti pitan koliko je dunjaluka imao na sudnjem danu, ali će biti pitan koliko je vjere imao, koliko je njegova vjera bila teška. Pa kaže, bojim se da se ne zadesi fitnet u tvojoj, u tvojoj vjeri. Draga moja braćo, slijedjenje sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallame ogleda se i manifestira se u poučavanju sunneta. Da čovjek uči sunnet, da poučava druge tom sunnetu, da ga prenosi na druge, da ga slijedi, da proučava i izučava siru poslanika sallallahu alaihi wasallame. Kako je on živio? Kako je ustajao? kako je naveče u postelju odlazio, kako je spavao, kako je jeo, kako je govorio, kako je na Allahovom putu pozivao sve da čovjek uči, znači da uči siru poslanika sallallahu alaihi wasalam, da donosi salavate na Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kada se god spomene sallallahu alaihi wasalam da donese salavat, jer za to je velika nagrada. Kaže Allahov vjerovjesnik alaihi salatu wasalam, men zukirtu indahu fe hatije es salate aleje hatije tarika al dženne. Kaže, onaj kod koga se ja spomenem i u čijem prisustvu budem spomenut, pa zanemari salavat na mene, zanemario je put ka džennetu. U hadisu koga bilježi imam Tabarani, Ibnu Ebi Asim sa dobrim lancem prenosilaca kada budem spomenut u društvu, a ne donese salavat na mene, takav je kao da je zaboravio i zanemario put ka džennetu. Ne zanima ga put ka džennetu. Inna Allahe wa malaiketehu yusallune ala nabi. Ja ejuhel ladine amenu sallu alaihi wa sallimu teslima. Allah Đelešanu, inna Allahe, وَمَلَائِكَتَهُ I njegovi meneki يُسَلْنُونَ عَلَى النَّبِي Donose salavate na poslanika. Allah Đelešanu i njegovi meleki. Pa šta je onda sa ljudima? Šta znači ovdje يُسَلْنُونَ Šta znači ovdje ovi salavati? يُسَلْنُونَ ala nabi. Kaže Ebu Alije kako bideži imam Buharija u svome sahihu, a Ebu Alije je jedan veliki tabijin. Kaže ovdje salavati znači blagoslov da blagoslovi poslanika alejhi salatu ve selam. Uzvišeni Allah te bareke tala i njegovi poslanici. Ja eju alladine amenu sallu alejhi ve sellemu. Ovi koji vjerujete i vi donosite salavate na njega. Naredba od Allaha te bareke tala da se donose salavati na poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Bileži imam nesai i Tirmizi, Ibn Hibban Hakim sa lancem prenosilaca koga vjerodostojnim smatra imam Tirmizi od Huseina ibn Alija radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao el bahilu men zukirtu indahu felem yusalli alaije kaže pravi je škrtac onaj u čijem se ja prisustu spomenem a ne donese salavat na mene pravi je škrtac alaihi salatu wasallam A u drugoj predaji koju bilježi Ibnu Ebi Asim u svome dijelu Kitabu Sala, sa dobrim lanc, oprostite, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, ima jedan jako bitan dodatak ovome hadisu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u njemu, fezalike ebhalun nas. To je, kaže, najveći škrtica. Nema većih škrtice od njega koji kada čuje riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme a ne donese salavat شدة سنوات سنوات سنوات في شدة السنوات سنوات لم أستعن بالصبر في أزماتي فشدائد من بعدها فرج أتى كالشمس تطلع في دجى الظلمات Ovo se naravno odnosi na čovjeka koji namjerno neće ili iz lijenosti da donese salavat. Ponekad čovjek zaboravi, čuje riječi i čuje ime poslanika, ali i salatu je sam, pa ne donese salavat zato što je zaboravio ili je zabavljen nečim drugim, inša Allah hotela da ne ulazi u tu skupinu. Ali kada čovjek čuje iz ljenosti teško mu da kaže, takav se smatra najškrtijim ljudima. I zato čovjek kada je na predavanju, donijeće salavat. Znači tihim glasom donijeće salavat ili kada je na džumi, na hutpi, kada imam drži hutpu i tako dalje, kad spomene poslanika, alaih salatu wasalam, donijeće također salavat. Jeste. Da ne bi ušao u ovu skupinu, o kojoj je poslanik, ali i salatu vasalam, kaže da su oni najveći škrtci. U predaji koju obilježi imam muslim Ebu Davud, Tirmizi Nesaj ibn Hibban i drugi od Ebu Hureyre, poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao Men salla alaihi salaten wahideten sallallahu alaihi biha ašran. Ko na mene donese jedan salavat, Allah će zbog tog salavata na njega donijeti deset salavata. Kome je onda vraća? Kome se vraća korist? Kada ti kažeš poslanik sallallahu alaihi wasallame, kome se vraća korist? Zbog tog jednog salavata koga si ti donio na poslanika sallallahu alaihi wasallame, Allah te barak je otala tebi desetorostruko vraća. Pa donese deset salavata na tebe. Deset puta tebe blagoslovi. Znači korist se vraća nama samima. Dinar koji udjeliš na Allahovom putu, Allah Đelešanu učini taj dinar bude do 10 dinara, do 700 dinara ili više od toga. Pa kome je korist? Allah Đelešanu nema nikakve koristi, braće, od naših ibadeta. On lično te barak je o tala. Niti njegov poslanik, sallallahu alaihi sallame, niti islam. Allah Đelešanu može ovu vjeru uzdignuti riječju kun fe kun, riječju budi i ono biva. Dovoljno. Ne trebaju muslimani. Može sve ljude na zemlji učiniti muslimanima u trenu oka. No međutim, braćo, ta se korist vraća nama. Ta se korist vraća isključivo nama. A to je Allahu te barake tala milost prema svojim robovima. Da im ukaže da čine nešto zbog čega će oni imati vlastitu korist, a ne neko, neko drugi. U predaji koju obilježi imam Nesaija ibn Mađe, koju vjerodostojnom smatra šeheh Albani, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko kaže na mene donese jedan salavat, Allah će, kaže, zbog tog salavata doneti na njega, de, na njega deset salavata. Samo to. I kaže, obrisat će mu ili oprostiti deset ružnih dijela i diće ga, uzdiće ga deset stepeni, deset derađata. Ovo je, braćo, trostruka nagrada. Da Allah, Žešanu, zbog jednog salavata da tebi deset salavata, to je jedno. Drugo, da Allah Đerašanu ti oprosti deset ružnih i rđavih postupaka. I treća stvar, da te Allah Đerašanu uzdigne deset stepeni. Samo zbog jednog salavata koga čovjek donese na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bileže ima Mahmed i Tirmizi i Hakim i kažu Hakim i Zehebi za ovu predaju da je vjerodostojna. Od Ubeja ibn Kjaba radijallahu anhu da je rekao O Allahu poslaniče, koliko da ja svoga vremena učinim tebi za salavate? koliko vremena da ja dam tebi za salavate i koliko vremena da donosim salavate na tebe, alaih salatu wasalam. Pa kaže poslanik, salallahu alaih vseleme, maši, koliko hoćeš, kaže. Ti sam, shodno svoje mogućnosti, koliko hoćeš. Pa kaže ubej, rekao je ubej, ubej tada, kaže, a rubu, kaže, četvrtinu moga vremena da donesem tebi, odedim tebi za salavate, znači šest sati svaki dan, da donosim salavate na tebe, Allahov poslaniče. Pa kaže, sallallahu alaihi vseleme, ma šit, wa in zidte fehuva hajrun nek. Kaže, ako hoćeš, a kaže, ako dodaš na to, kaže, to ti je bolje. Pa kaže, dalje, nes, pola moga vremena, 12 sati dnevno, o Allahu poslaniče, donosim salavat na tebe, pa kaže poslanik, sallallahu alaihi vseleme, ma šit, wa in zidte fehuva hajrun nek. Kaže, kako hoćeš, a ako dodaš, to ti je bolje. Pa kaže mu tada Ubej ibn Kjab Esulusej kaže dvije trećine moga vremena, 16 sati od moga vremena, da ih posvetim tebi o Allahov poslaniče i salavatima na tebe. Pa kaže mašit. Wa in fa huwa khairun lak. Kaže kako hoćeš. A ako dodaš, to je bolje tebi. Pa kaže, o Allahu poslaniče, onda sve ću svoje vrijeme posvetiti tvojim salavatima. E, kaže, ako tako učiniš, onda će ti Allah Đelešanu, kaže, otkloniti, otkloniti sve ono što pritišće tvoje grudi. Onu tegobu duševnu će, kaže, odvojiti svojih grudi. I kaže, oprostit će sve svoje grijehe. A u jednoj predaji, kaže se, rastereti će tvoje te duhovne stvari koje te pritišću, i kaže riješit ćete svih tvojih problema dunjaluc, dunjalučkih i ahiretskih. Svih tvojih problema dunjalučkih i ahiretskih. Ako učiniš, znači, sve te salavate poslaniku, alaihi salatu vesera. Pogledajte, draga moja braćo, kolika je vrijednost da čovjek donosi salavate na Allahovog poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ova predaja koju smo spomenuli, dodatak ovaj, ima dobar lanac prenosilaca, kako kaže imam El Munziri. I bileži imam El Bezari, Ebu Jala, u svojim usnadima, od Abdurrahmana ibn Aufa, radijallahu anhu, kaže Slijedio sam jednoga dana poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Pa je, kaže, ušao u jedan od medinskih vrtova. Kaže, kada je ušao, učinio je seđdu pao je od jedan put na seždu, sallallahu alaihi sallam, i dugo ostao na svojoj seždi. Kaže, pa sam počeo plakati. Pomislio sam, gotovo je. Uzeo je Allah Đeršanu dušu, poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Htio je Allah Đeršanu da ga počasti, da mu na seždi uzme dušu. A to je u istinu najljepša smrt. Da čovjek umre, a on na seždi. Na sudnji dan dođe pred Allaha Đelešanu, proživi ga, a on na seždi. Takav, inša Allahu Teala, ne može završiti u vatri džahennemskoj. Pa sam, kaže, počeo plakati. Kaže, pa je poslanik, salallahu alaihi sallam, to čuo, pa je digao svoju glavu i pozvao me. I rekao, šta ti je, o Abdurrahman, zbog čega plačeš? Kaže, plaćemo Allahov poslaniće, kaže, pomislio sam da je Allah te barak je od uzeo tvoju dušu. Uzeo je, kaže, tvoju dušu i pomislio sam da nikada neću vidjeti više poslanika, salallahu alaihi wasallam. Kaže, nije to, Abdurrahman, nije to. Već sam, kaže, učinio Allahu te barak je od seždu zahvale tu šukr, sežda zahvale, je legitimna u našem šarijatu. I brojni su hadisi koji ukazuju na legitimnost sežde za zahvalu. Ima jedan dio učenjaka koji to osporava, no međutim ispravno je jače mišljenje da ova sežda ima utemeljenje u sunetu poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže, učinio sam seždu Allahu te barak tola seždu zahvale. Zašto, draga moja braće? Zašto je poslanik sallallahu alaihi sallam učinio seždu zahvale? Kaže ovdje, Zbog toga kaže što je uzvišeni Allah te barak je otala kaže dao mome umetu od onih koji donesu salavat na mene da će mu Allah Đelešanu kaže oprostiti deset loših dijela koja je učinio i da će ga podići deset stepeni, deset deređata. Zbog toga je poslanik sallallahu alaihi sallam učinio šta? Seđdu zahvale Allahu te barak utala. Pa braćo, mi smo preči za tu seđdu. Mi to je za nas, nije to za poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nikada niko od nas ne bi nikad donio salavat na Allahov vjerovjesnika, ali i salatu ve selam, to njemu ne smeta. On je najbolji Allahov rob i najbolje biće koje je kročilo za zemaljskom kuglom. To je njemu obećano, to je njemu zagarantovano. El sile, najbolje mjesto koje neće imati drugi ljudi. O kome drugi poslanici mogu samo sanjati. On to ima znači i bez nasi, naših salavata. Ali je ovdje poslanik Ali i salatu veselam učinio seđdu zahvale zbog nas, zbog nas istih, zbog svoga ummeta. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u predaji koja se nalazi u sahihu, kaže kada bi zaduvao vjetar poslanik sallallahu alaihi sallam bio bi uznemiren. Bio bi uznemiren. Ušao bi u kuću, izišao pa lijevo pa desno, ne bi mogao biti miran. Zbog čega je to poslanik sallallahu alaihi sallam bio uznemiren? bojeći se braćo za nas. Da ne bi Allah džošanu tim vjetrom uništio nekoga od njegovog ummeta. Neće njega, sallallahu alejhi ve sallam, uništiti. Nikad Allah džošanu nije uništio jednog poslanika. Jer svi su poslanici prenijeli ono čime su bili zaduženi. Prenijeli su svoj risalet. No međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se je bojao braćo za nas. Za nas je strahao i zbog nas je strepio da mi ne budemo uništeni tim vjetrom. Pa je učio dovu. Pa mi smo preći, preći braćo da budemo zahvalni Allahu Đelešanu i da mi njemu na seždu padnemo zbog ovakvih blagodati i ovakvih nijemeta kojim ih je, kojim nas je uzvičeni Allah te barak vtala podario. Iz ove predaje isto tako, draga moja braćo, vidimo ljubav ashaba. Ljubav ashaba prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Da su smatrali da je Allah te barak je vtala uzeo njemu dušu. Bilo koja sitnica da se desi, šta je to sa Allahovim poslanikom? Kad bi se vraćao iz bitki, oni bi pitali šta se desilo sa Allahovim poslanikom? Ona žena, El Hansa, koja je izgubila svoga muža i pet svojih sinova. Kad su se vratili, kažu, kazali su, šta se desilo? Kaže, šta je sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi vseleme? Je li on dobro? Ako je on, kaže, dobro sve u redu. Nakon toga, ako je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, živ, Nakon toga više nema zla. I nema musibeta koji mene može pogoditi. A kaže što se tiče mojih sinova i moga muža, Eseluhu ta'ala en jeđme'ani bihim fi mustakarri rahmeti. Molim Allaha Đelešanu kaže da me spoji sa mojim sinovima i mojim mužem u džennetskim prostancima. Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يا تلظى بشعاع E to je, braćo, prava ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. E takav je, takav je poslanik bio. On je bio po sebi nježan i blag prema ashabima. Pa rahmeti min Allahi linte lehum. وَلَوْ كنت فَضًا غليظ القلب لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ I samo Allahovom voljom i Allahovom milošću ti si bio blag prema njima. A da si bio osor i grubog srca, oni bi se, kaže, žali oko tebe, o Allahov poslaniče. Ne bi oni ostali uz tebe. Ne bi oni bili uz tebe. I zato su ashabi govorili, kada je bila bitka na Medru, poslanik sallallahu alejhi ve selleme se savjetovao sa sahabima šta da učine. Pa je kazao jedan od ashaba, vidimo Allahov poslanice kao da želiš da znaš naše mišljenje. Kaže, reci samo šta hoćeš, reci kako hoćeš. Kreni preko mora, mi ćemo, kaže, za tobom. Nećemo biti kao narod Musa, koji je govorio Musau, ti židovi, prokleti, pa se borite, a mi ćemo ovdje čekati kreni, kaže o Allahu uposlaniče, kuda hoćeš, mi ćemo s tobom i mi ćemo uz tebe. Idi ti i mi smo sa tobom. Mi smo sa tobom uvijek, alaihi salatu Bide Bideži imam tabarani u svome al-muađemu lausatu od Ebu Darda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wassalam rekao ko na mene donese svako jutro deset salavata i svako veće deset salavata, Allah će mu dati moj šefat na sudnjem danu. Biću mu ja šefađija na sudnjem danu. Deset salavata ujutro i deset salavata na večer. Međutim, kaže za ovaj hadis imam Esahawi da je njegov lanac prenosilaca prekinut. Da je njegov lanac prenosilaca prekinut, a imam El Munziri ga smatra dobrim. Imam El Munziri ga smatra dobrim. Znači, postoje razilaženja među islamskim učenjacima oko vjerodostojnosti ovoga hadisa. Vidimo, draga moja braćo, kolika je nagrada čovjeku muslimanu da donosi salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallame. Kakva se nagrada njemu vraća? I takav je sav sunnet, braćo. Takav je sam sunnet. Gdje god čovjek da se uputi i šta god da praktikuje u sunneta, nagrada se vraća njemu. Nagrada se vraća njemu. I vraća se nagrada društvu u kome on živi. Jer vjerujte, braćo, kada u jednom društvu bude skupina koja se drži sunneta poslanika, sallallahu alaih sallam, da će Allah Žešanu svoj blagoslov spustiti na, takvu, na takvo društvo. Pa taman bilo među njima onih koji su pokvareni. Popravit će Allah Žešanu i njih sa tom skupinom koja se drži sunneta poslanika, alaih sallatu wasalam. Jeste, zato moj savjet, prvo samom sebi, a onda i svoj braće muslimanima da se držimo čvrsta sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallame da bismo uspjeli zaslužili Allahovu dželešanu braću milost i na ome svijetu i na budućem. A čega smo mi to više potrebni od Allahove dželešanu milosti i njegovog rahmeta? Ko će nam se smilovati ako nam se Allah dželešanu naš gospodar ne smiluje? Očekujemo li od istoka i zapada da nam se smiluju? Neće se oni nama nikada smilovati nego će nam se smilovati naš gospodar te Tebarak Jevotala koji je Arhamu Rahimin, koji je od milostivih najmilostiviji. Koji je najmilostiviji. I on će nam se jedini smilovati ako se mi budemo smilovali sami sebi pa sledi, budemo sledili sunnet poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa O sljeđenju sunneta nastavit ćemo govoriti inša Allahu Teala u našim narednim predavanjima. Molim Allaha Tebarak Jevotala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da nas učini od iskrenih sledbenika sunneta, da nam najbolje muči naša zadnja djela. Wa sallallahu ala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in. هاتفا الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل وبال الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لقيصرى ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد ويكأن لم تشرقوا في الكائنات بهدى الإيمان والنهج الرشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير من خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا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 ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة